Sura kojoj slična nije objavljena ni u Tevratu, ni u Inđilu, ni u Zeburu, ni u Kur'anu. Sura El Fatiha Sura koja je nazvana El Kur'anu l'Azim, veličanstveni Kur'an. Ova sura u sebi sadrži značenja na koja nam ukazuje ostatak Kur'an Kerim. Pominje se u predajama od Hasan al-Basri da sve objavljene knjige koje su sišle prije Kur'ana da njihova značenja i poruke sadrži Kur'an a da ono što sadrži Kur'an sadrži sura El Fatiha a da ono što sadrži sura El Fatiha sadrži jedan ajet u njoj a to je ijake na'budu wa ijake nesta'in samo Allahu tebi bad činimo i samo od tebe pomoć tražimo izvornim muminima naćeš da su najveći neprijatelji el Jahuda wal ladinaš jevreji i i mušrici koji širk čini يوحدنا لطريق الخير يوجهنا zašta dali su sebe i prodali ali zašto su to uradili en jekfuru za kufru da budu nevjernici bima enzele Allahu u ono što je Allah objavio bagjen zašto iz zločina iz zlobe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 na čijem kraju uzvišen je Allah objašnjava put i spominje put kojeg se trebamo i dužni smo kloniti. Kojeg se trebamo i dužni smo ga se kloniti. A to je put el magdubi alejhim, put onih na koje se izlila Allahova srđba. El magdubi onaj na, ko se, na koga se rasrdilo, alejhim na njega, to jeste u potpunosti koga je Allahova srđba obuhvatila. Vala dalin i drugi oni koji su zalutali. Dužnost je muslimanima da se klone ta dva puta. Iako puteva krivih ima da ih mi ne možemo ni pobrojati. Jer uzvišeni Allah kaže وَلَا تَتَّبِعُ سُبُلْ I nemojte slijediti svakakve puteve فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ Pa će vas odvijesti sa njegovoga puta. Dakle, krivih puteva mi ne možemo ni, ni pobrojati koliko, koliko ih je. Ali ovo su osnovna dva kriva puta. Koji su to? Put onih na koje se Allah rasrdio i put onih koji su koji su zalutali. Jedni su, rekli smo, ostavili rad po propisima vjeri. A drugi su ostavili, zapravo, izgubili propise vjere, pa kako će onda raditi? S tim što su ovi prvi gori od onih drugih. Zašto? Jer onaj ko zna, a neće da radi po tome, gori je od onoga koji ne zna, a i onaj koji ne zna, ne valja. Samim tim što se ovi prvo spominju, el magdubi alim, oni na koje se izlila srđba, zna se čija, Allahova te baraka wa ta'ala, u potpunosti ih obuhvatila. Hadise Resula sallallahu alaihi sallam ukazuju na to, ko su to? To su ko? To su jevreji kojima je Allah te bareke ve taala mnogobrojne blagodati dao a od tih najveću što je veliki broj poslanika i vjerovjesnika slao među njih dočim nisu se opametili nisu htjeli da prihvate istinu odbacili su je ne samo to nego su postali prvi borci To se kaže prvoborci. Protiv haka. Protiv istinje. Rame uz rame sa prokletim i blisom. I uzmite ovo za jedno osnovno i veliko pravilo. A to je što je u čovjeku veći šeitan ili što je on veći šeitan, veći je protivnik izvornog dina. Kur'ana i prakse Resula sallallahu alaihi wasallam. Allah uzvišeni kaže leteđi denne u ajetima koji, koji su učeni na akšam ovdje sigurno ćete naći sigurno ćeš naći Allahov poslaniće ešedden nas je adavoten da su najžešći neprijatelji najžešći prema vama u pogledu neprijateljstva lilladina amenu onima koji vjeruju muminima ne bilo kojima koji se zovu musliman a on mu služi ne nego izvornim muminima naćeš da su najveći neprijatelji el jehuda wal ladina ashraku jevreji i i mušrici koji širk čine zašto Zato što ne samo da su se udajili od vjere, nego su postali u skroz suprotnom taboru, bore se protiv Allaha te barake wa ta'ala i njegove vjere. Iskreću, ne, ko se može protiv Allaha boriti? Ko može ustati protiv Allaha te barake wa ta'ala? Onaj koji pameti nema, onaj koji nema svatanja ni razuma. Uzvišen je Allah te barake wa ta'ala najveću suru u Kur'anu objavljuje pod imenom suratul Bekare. Suratul Bekare. Nije nazvao suratu El Firdeus. Suratul Dženne. Suratul Rahman. Nego suratul Bekare. Krava. Što nam ukazuje na jedan događaj, to jeste na njihovu prirodu o govori nam o onome što su radili i što će raditi do sudnjega dana. Urade zločin, a onda potvore nevinoga. I to se tako radi. Desilo se među njima ubistvo, uzeli i potvorili drugoga. Među njima umalo krvo proliče da nastane, I onda Musa ali i selam traži od Allaha tabaraka wa ta'ala rješenje i on mu kaže za koji kravu i nakon što su dogovlačili i tražili pa kakva je, pa koje boje, pa kojeg opisa na kraju su je jedva zaklali i onda je Musa ali i selam uzeo jedan dio te krave, to jeste kurbana koji je zaklan u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i udaren je njome taj ubijeni pa je ustao živ. To je muđiza Musa alaih salam bila. Ustao živ i rekao taj i taj me ubio. I onda je odmah pao mrtav. To je taj događaj bio. Najduža sura u Kur'anu nazvana je po ome događaju. Odmah iza sure El Fatih. Da bi ovaj ummet bio pripremljen kako da nastupa u pogledu njih. I mi danas vidimo ko u sredstvima informisanja huška protiv muslimana. Upravo oni. Ko potvara muslimane? Upravo oni. Ko se neprijateljski odnosi prema muslimanima najviše? Upravo, upravo oni. Oni i, i mušrici. To je jedna realnost koja se danas dešava. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala bi se mešterau bihi enfusahum. Loše li je to zašto su oni sebe prodali? Enfusahum, nefs, to je duša, u nas se kaže prodao svoju dušu. To jeste i sam sebe i sve svoje dao. Zašto? Dali su sebe i prodali. Ali zašto su to uradili? En jekfuru za kufur. Da budu nevjernici. Bima enzele Allahu u ono što je Allah objavio. Bagjen, zašto? Iz zločina. Iz zlobe. Iz mržnje. Znate li da, da čovjek iz inada, ne daj Bože, iz netrpeljivosti prema nekome, iz zlobe, gubi razum više. Zamrači mu se i on više ne gleda šta će kasnije biti i kakve će posljedice kasnije to da rezultira. En yunazzilallahu min fadlihi. Zašto su to zanijekali? zato što je Allah objavio od svoje dobrote i blagodati ala men ješa u min ibadi kome je htio od svojih robova kažu nu'minu bima unzila alejna mi samo vjerujemo u ono što je nama objavljeno wa yakfuru bima wara a neće drugo drugim riječima vjeruju kroz nacionalno jel znate to što je Allah poslao neuzubila kažu od Arapa poslanika što nije od jevreja poslao nećemo ga slijediti kaže iz inada zar nisu tako i mušici rekli pa mi kažu mi znamo da, da, da je on da on istinu govori da je on iskren ali oni imaju poslanika kad ćemo ga mi imat nećemo nikad kaže u njega vjerovat neuzubila dakle iz inada kufur učinili. Pa šta je šeitana navelo? Osim upravo taj inad, ta zloba, ta netrpeljivost. Sebi hoće da dohaka, ali ne može da trpi. Zašto nam ovo Allah govori? Da ne bismo bili kao oni. Danas se malo kod nas otvorilo, hajde din da možeš više govoriti, da malo se bolje može i saznati, pročitati i čut i tako dalje, ali kažu, imaš ka ovo je naš bosanski islam imaš turski islam imaš arapski islam imaš sad evropski hoće svakakav drugačiji koji je to islam, koje su to objave, koji su to pejgamber, šta je to, o čemu se radi? To hoće da kažu nacionalno. Hoće da nas još više rasparčaju nego što jesmo. I da onda mogu, što kažu, čopati, uzimat jedne po jedne pa tamo jedne završe onda krenu onda krenu na druge i tako dalje to se tako radi tu znaju da je slabost naša din je jedan mumini su braća i to treba širiti i shvatiti među ljudima a ne naša je vjera najbolja nema boljih muslimana od našeg muslimana ali kad dođe nađ okreće se ne zna gdje sam ja ovo došao šta je sa mnom možemo mi govoriti, mi smo najbolji, ali jesmo najbolji? Jesmo najbolji? Kakvi smo kod Allah Đelešanu? Ne može se biti najbolji po srcu. Mašala, ja volim din. Din se prihvata na prvom mjestu po znanju. A koje je to znanje? Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. To je prva objava koja je došla Resulu alejhi salatu vesselam. Uči u ime gospodara tvoga koji stvara. Šta ćeš učiti? Uči Kur'an, Allahov govor, uči sunnet, praksu Resula sallallahu alaihi wa sallam. To je to što ćeš učiti. Ne daj se zavarati. Kod nas u Kur'an uzeli za mrtve, a za žive radi šta hoćeš. Naopako. Ne može tako. Dakle, kod njih je problem toga nacionalnoga. Stavili ga ispred vjereja ne smeta da se ti pripisuješ jednome narodu. Pitali su i ashabi su se međusobno raspitivali kojeg si ti porijekla, kojeg si ti, kojeg si ti. Kad su došli do Selman al Farisije, on kaže moje porijeklo je Islam. Islam. Pa je to zadivilo Resula sallallahu alaihi ve sellem i kaže Selman minna al bejt. Selman nama pripada porodici poslanikovoj. Pa ih je sve u tome nadjačao i, i pobjedio. To je to. Kod nas ne daj Bože da se kaže musliman. Budi bošnjak, budi ovaj, budi ona, ali nemoj reći sam musliman, sakri se. Što? Pa gledat će poprijeko na tebi. Pa oni inako gledaju poprijeko na tebi. I gledat će dok valjaš. Kad ne valjaš, zvao se ti kako zvao, ti si njihov. Ostaje samo ima. Kad ostane ime, i ono će se vremenom promijeniti, postidit se toga i tako dalje. Nažalost. Što se slijede u stopu. Hazval kuzeti bil kuze. U drugome hadisu, لو دخلوا جحر ضب لدخلتمو isti ćete biti to jeste sliči ćete njima oponašat ćete ih kao što su dva pera ona ista na strijeli znate šta je strijela to je prije bilo i to će se opet na kraju pred kraja ovoga svijeta vratiti među ljude nestaće ove tehnike tada dva pera na na čemu na strijeli. Oni moraju biti jednaka, dva moraju biti jednaka. Zašto? Jer ako jedno veće je manje, neće usmjeriti strijelu. To jeste, bit ćete kao i oni, oponašat ćete ih tako i toliko da ih nećeš moći razlikovati. Koji je ovaj, koji je onaj? Po ponašanju, po govoru, po odjevanju, po, po svemu jednostavno. To se dešava i to će se dešavati nacionalno na prvome mjestu. Jedinsko, kaže nemojte nam sekte neke, nemojte nam ubacivat, nemojte nam ubacivat Kur'an, nemojte nam sadi sunnet ubacivat, to samo ne može to kazati, jer bi onda bilo ađa otvoreno. Zar ljudi ne mogu vidjeti i otvoriti oči? Jasan je kitab, ne daj nikome da ti baja i da ti, i da ti govori. Otvori sam pročitaj, a slušaj u lemu, šta ti govori, samo što ti govori, pošto u današnjem vremenu, pred sudnji dan, svega ima i svačega, što ti se govori sa dokazom. Kako sa dokazom? Rekli smo Kur'ana i sunneta Rezula, sallallahu sallam. A ne, to je tako što ja kažem. Ne mora biti. Pa kaže Allah, tabaraka wa ta'ala, feba'u bi gadabin ala gadab pa su zaradili srđbu na srđbu Volil kafirin azabom muhin, a nevjernicima pripada bolna, bolna kazna i ponižavajuća kazna. Kul hel unebi'ukum bi šerrim min zalik. Hoćete li da vas obavijestim, kaže Allah tebara kao ta'ala, o gorem od toga od čega ovo se spominje u suri El Maide gdje se kaže da oni kada čuju wa iza nadejtum ila salati kada pozivate vi za namaz i na namaz i tehaduha huzuva wa laiba uzimaju to za igru i zabavu i smijavaju se s time cirkuzaju da je onda Kur'an kaže ovdje uzvišeni Allah te baraka da vam kaže šta je gori od toga slušajte inda Allahi kod Allaha men la'anehu Allahu onaj koga je Allah prokleo wa ghadiba alayhi i na njega se rasrdio prokleo ga šta znači prokleo ga isto samo riječi ne samo riječi proklet biti znači biti udaljen od Allahove milosti zato se iblis zove iblisom što je ublise udaljen od Allahove milosti zato je proklet وَجَعَلَ مِنْهُمْ i učinio je neke od njih el qiradata wal khanazir šta je to majmunima i svinjama pretvorio ih a vi znate taj događaj sa stanovnicima onoga priobalnog područja kada im je bilo zabranjeno subotom da lovi a drugim danima su mogli doći im Allah je iskušao pa je dao subotom da riba dolazi a drugim danima da je nema pa su onda petkom postavljali mreža nedljom dizali pa govorili nismo subotom lovili. Pa su u pličaku pravili male bazenčiće kako bi kad dođe plima ribe unutra ušle i ne mogu kasnije izaći kad se ona povuče i kažu mi nismo lovili ribu. Pa im je Allah zabranio loja, oni su ga pretopili, prodavali pa onda jeli njegovu zaradu. To jeste drugim riječima pravili hilu, u nas se kaže illa hilu pravili u arapskom jeziku. To jeste smicalice sa Allahovim šerijatom, sa njegovim zakonom. Misle Allah prevariti. Pa to je gore, nek sam grije što si uradio. Da sebi odobriš grije, gore ti je nek da ga uradiš. Pa se čuvaj onda. Zar nema danas takve prilike? Zar nema takvih slučajeva? Prvo se radi grije, a onda kaže onda se traži opravdanje, onda se traži izlaz za taj grije. Pa to je još gore od toga. Jer čovjek kad uradi grije, ima samo jedan način. Pravi. A to je da se vrati. I to je značenje te obje. Ako ide dalje, onda, onda je zaglibio još više. Dakle, traže se opravdanja. Prvo se uradi nešto, pa onda se pita, može li se to? Pa da, da je tebi stalo do toga, ti bi prvo pitao, pa onda bi uradio ili ne bi uradio. A ne prvo uradiš, pa onda mogu li ja to? Kasno je sad, gotovo je. Dakle, mora se ovaj din postaviti na mjesto kojemu i, kojemu i pripada. I jedan dio ovoga ummeta će biti pretvoren u svinje i majmune. Zašto? Zašto? yuhilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif hadis Buhari kaže dozvoljavaće al-hira nemoral i dozvoljavaće harir to jeste svilu muškarcima i ma'azif i muzičke instrumente kao što su oni bili jedan dio njih pretvoreni u svinje i majmune. Pa da bi onda prekrili tu svoju sramotu, šta su rekli? kažu porijeklo čovjekovo je od od majmuna neuzabila i došli sa Darwinom, Darwin i njihov to su uradili a onda drugo kažu naš neprijatelj je Džibril neuzabila što? zato što on otkriva njihove sramote dolazi poslaniku ali sad sam sa vahijom kul men kane aduvan li Džibril kaže Allah te baraka reci onaj ko je neprijatelj Džibrilu fa inna unezelehu ala kalbik on ti objavljuje Allahov kitab pa onda iza toga uzvišeni Allah kaže men kane aduva lillahi wa melaiketi wa Džibrila wa mikel fa inna Allah aduva lil kafiri onaj ko bude neprijatelj Allahu i, i poslan i, i, i Džibrilu i Mikailu Allah je neprijatelj nevjernici to su radi da je sve njihov takav postupak i takav odnos prema Allahu wa tabaraka wa ta'ala vjeri. Wa abedet tagut. Šta je abedet tagut? Robovi šeitanovi. Ovo Kur'an govori. Ako nam kažu odrecite se vi ovoga, to nema, o tome nema raspravi. Ovo je Allahov govor i mi u to vjerujemo i to prihvatamo. Što to nekoga boli, što će to nekoga dirnut, to je njegov problem, ali ovo je istina koja, koja je jasna. Ulaike šarrom mekanu a dhallu an sevaj sebi. On su najgore položaja i najdalji od pravoga, od pravoga puta. Dozvolili sebi kamate, ubijali Allahove poslanike, obtuživali ih, borili se na svaki način protiv ove vjere. Rekli, nahnu ebna Allahi wa ahibba'u, mi smo Allahova djeca, on nas voli, to jeste mi možemo raditi šta hoćemo. Govorili, len temesene naru illa ejamen ma'dude, neće nas dohvatit džehennemska vatra osim nekoliko dana, pa ćemo onda u džennet. Jer znaju šta su radili, pa ne mogu kazati onda, nećemo nikako, nego nekoliko dana samo će nas vatra dohvat, to su govorili lažna Allaha izmišljali, dakle prešli sve granice i sve mjere i kućeš dalje kad su prokleti od svojih poslanika. Ala li sani Davud, vaj sebni Marija, jezikom Davuda i, i sina, i sina Merijeminog. Rekli smo, kažu za Allaha inna Allaha faqiru wa nahnu agnija. Kažu, Allah nam to spominje. Kažu, Allah je siromašan, a mi smo bogati. Ne, uzub insanu, krv da se zaledi u, u žilam. Kažu, Allah spominje, jedullahi maglula, Allahova ruka stisnuta. Hoće da kažu, ne uzubila, škrt. Gullate i dihim, wa lu'inu bima kal. Njihove ruke stisnute bile i prokleti zbog onoga što govori. Pa ima li još šta da je ostalo? Da o tebi ne govori, a Allaho govorio? Da tebe voli, Allaha ne voli? Šta hoćeš ti daj, ali moraš znat s kim imaš posla. Nije slučajno najduža sura u Kur'anu došla upravo da nas obavijesti o njima i ovim postupcima. Nije slučajno na drugom mjestu ili na prvom iza i za Fatihe, a na drugom u Kur'anu, pored slijeda. Zatim nam Kur'an spominje deset zapovjedi koje, koje im je Allah tabaraka wa ta'ala odredio, a oni su to sve jednu po jednu odbacili i prekršili. Slušajte ovaj kur'anski ajet u kojem Allah tabaraka wa ta'ala kaže strikno izričito u pogledu njih وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ I kada smo uzeli čist, čvrst zavjet od Benu Israila. To je 83. ajet u suri Bekari, gdje se spominje deset zapovijedi. La ta'budune illa Allah. Koja je prva zapovijed? Nemojte nikoga drugog obožavati do Allaha. Samo Allahu ibade činite. To je prva. To je la ilaha illallah. Druga, wa bil walidejni ihsana, dobročinstvo svojim roditeljima činite. Wa dil kurba i dobročinstvo činite svojim bližnjima. Wa ljetama i jetimima, to jeste siročadima. Wa mesakini i dobročinstvo činite siromašnima i ubogima. Wa kulu lin nasi husnen, i lijepe riječi ljudima govorite wa aqimu salate i uspostavljajte namaz wa atu zekate i dajte zekat Allah iza ovo je sedam ili tako ili osam osam zatim Allah tabaraka wa ta'ala kaže summe te zatim ste se vi okrenuli illa qalila minkum osim malog broja među vama wa entum mu'ridun izopačili i zavjet iznevjerili wa iz ahazna misakakum koji je deveti zavjet i kada smo od vas uzeli zavjet la tesfikune dimakom nemojte jedni drugi krv prolijevati Vola tuhriđune enfusekum min dijarikum. I nemojte jedni druge, to je deseti zavjet, nemojte jedni druge protjerivati iz, iz vaših domova. Thumma akrartum va entum tešhedun, zatim ste to potvrdili svjedočeći, thumme entum haula, zatim ste vi ti bili koji ste taktulu enfusekum ubijali jedni druge, va tuhriđune farika minkum min dijari, jedni druge protjerivali iz svojih domova i tako dalje. Ko može protiv Allaha ne uzvoja? Ko može? I kako može? Kad su bili u pustinji Allah tabaraka wa ta'ala spustio im el men wa selva. El men spominje se kao mana. A šta je to u stvari? To je vrsta jela kao što je kod nas med. Spuštano im je bilo na drveće. Pa su oni to skidali i jeli. To je najbolja i najhranjivija vrsta jela. To je elmen. A šta je selva? To su prepelice. Najbolja vrsta mesa. Pa šta su rekli? Kažu, šta su tražili? Tražili nešto drugo. Pa ima Allah, kaj, ete ste bilo ne ledi, edna bile dihova hajr. Zar hoćete ono bolje, bolje za, da zamijenite za ono što je slabije? Pa rekli, le nominalek, nećemo ti Musa vjerovat. Hatta nara Allahe džahra, dok Allaha ne vidimo očima svojim. Fa ja hadet kumu sa'iqa. Pa vas je grom iz neba pogodio. I poumirali svi do jednog. Pa Musa do učini Allahu, Allahu, moj narod, helač biše. Pa ih Allah dade i, i, i biše proživljen. Pa je Musa a.s. otišao po Tevrat na Sinajsku goru. Kada se vratio, zatekao ih da obožavaju tele. Pa je njihova teoba bila u tome da izvade noževe i mačeve i šta su imali uzace i da udare jedan na drugog otac na sina, brat na brata. Izgidoše dok Musa a.s. dovo Allahu nije učinio da ih poštedi i onda je rekao dosta. Bili prkosni prema Allahu te baraka wa ta'ala pa je on prema njima strog bio ko bi od njih ubio drugoga morao je biti ubijen i oprosta nije bilo kada bi nečistoća njihovu odjeću zadesila ne bi mogli to oprati pa da je očiste već su morali to odrezati dao im je zakone za njih dao im je zakonje ne za njih pa onda ubistva Allahovi poslanika Resulullah sallallahu alaihi ve sellem dolaze mu i kažu es samu alejke iskreću govor umjesto es salamu alejke kažu esamu alejke a sam je smrt znači umro ti ne bilo te a iža radijallahu ana bila tu prisutna pa kaže na vas Allahovo proklestvo i, i rekla im šta je za njih Pa onda kada su čuli ashabe da ashabi kažu Resulullahu sallallahu alaihi sallam ra'ina to jeste pogledaj nas Allaho poslaniče, to je bila izreka kad hoće neko da progovori nešto i da mu ovaj dotični obrati pažnju, kaže pogledaj me ili obrati pažnju da ti nešto kažem. Znači im to je u njihovom jeziku slično tome značilo nešto vrlo pogrdno, pa Allah objavljuje ajet i kaže ja i allazina amanu la taqulu ra'ina ovi koji vjerujete nemojte više govoriti ra'ina nikako iako to kod ashaba znači obrati pažnju na nas wa la taqulu ra'ina aqulu anzurna već recite pogledaj nas ili drugu riječ upotrijebite ali nemojte tu bavili se sihrom prošireno među njima bilo to. A to je jedan od najvećih musibeta koji se zadese i koji se nađu među nekim od naroda. Allah te bareke ve taala kada je htio uništit Babil. Znate šta je Babil? I danas postoji. Babilon. Dao je da tu siđu dva meleka koji su se zvali Harut i Marut i koji su rekli ljudima mi smo vam došli kao kazna nemojte od nas učiti ovo što mi sa čime smo došli pa ko nije htio učiti otišao je ko je htio učiti rekli su mu nemoj ovo uzimat bit ćeš kafir oni su opet uzeli i onda je život u tome mjestu postao nesnosan, nemoguć. Koliko se sihr među njima proširio. Iskreta li Allahov govor? Iskreta li Allahove riječi? Juharrifun al kelime amme vadi'i. Iskreću ga. Toga koliko i koliko ima. Da mi ovdje ne možemo ni pobrojati. Učite Kur'an. Pa ćete vidjeti kako i šta se sve o tome spominje i kazuje. To je jedna velika pouka. Ali da mi kažemo da se vratimo sada na sebe. Zar nema među onima koji se zovu muslimanima oni koji zapisuju i prave sihre i postavljaju i rade i zarađuju preko toga i to prilično neću reći dobro jer od toga dobra nema zar nema među onima koji se zovu muslimanima onih koji iskreću Allahov govor jedan kaže na televiziji ko što stoji u Kur'anu, brat je mi o koje vjere je bio. Ja to, još taj ajet nisam našao. Zar se među ovim ummetom ne dešava isto to što su oni radili? Korak u korak se slijede. Zar nema među ovim ummetom onih koji su ustali protiv izvorne ove dave. Šta je drugo Resulullah sallallahu alaihi ve sellem govorio? Osim ajete i hadise. Šta mi možemo i moramo da govorimo? Osim samo istinu i ono izvorno. Doćim ovo neki ili mnogi ne mogu čuti. I kažu, među nas je nered ušao kad se Buharija prevela smeta ne podnosi jer ne može govoriti ljudima ono što je govorio i kako je radio ne može trgovat vjerom ne može iskretat vjeru to je postupak tih jevreja koje danas neki slijede i kakva onda kori što on uči u namazu gajr al magdobi alihim ne putem onih na koje se sržba izlila a on ide tim putem Kako to tako? I drugi, vele daliniti putojem onih koji su zalutali. A to su, to su kršćani koji su izgubili Allahu tabaraka wa ta'ala objavu, nemaju znanja, a hoće da radi. Hoće da radi. I onaj među ovim ummetom koji zna a neće da radi po tome, takav je blizak postupku jevrija. A onaj ko ne zna u ovome umetu, a hoće da radi, ali hoće li pogoditi, neće, jer ova vjera nije prema pogađanju, nego prema propisima. Takav je blizak postupku kršćana. Šta se desilo kod kod kršćana s druge strane. Oni pošto su izgubili znanje, onda su zalutali. I onda su uveli u svoju vjeru ono što Allah tabareka wa ta'ala nije objavio. Šta su uveli u svoju vjeru? Uveli su između ostalog ono što zovu iskonski grijeh to jeste, hoće da kažu, grijeh koga? Adema, ali i selam, i njegove žene Hauve, kada su pojeli sa onoga drveta. I kažu, vi ste u osnovi svi došli kao griješnici na ovaj svijet. I vi se ne možete iskupiti od toga grijeha. Osim, kako, hajde, recite nam, kažu da vjerujete u Isusa, hoće reći Isa, ali i selam, pa mi vjerujemo u njega ali nije to kažu nego da je on spasitelj da je on došao da ga ljudi razapnu da se napati za sve vas pa onda tako ćete moći ući u džennet neuzubila posredništvo traže to me oni uče mi kažemo ako je to tako ko što vi kažete a nije tako onda Isa ali selam trebao doći prvi da bude prvi čovjek i prvi poslanik pa da onda svi kasniji koji dođu znaju za njega i u njega vjeruju a on je došao pred posljednji pa šta je s onima koji su bili prije njega koji nisu ni znali da će on pojaviti kako će onda biti kako će on biti svrha i cilj života na ovome svijetu drugo kako da neko nosi grije drugoga po kojoj logici Allah uzvišeni kaže i objavljuje wala taziru waziratun wizra ukhra niko neće tuđi grije poniti tilke ummatun kad halet to je narod koji je prošao lehama kesebet njima pripada ono što su zaradili walakum ma kesebtum a vama ono što ste vi zaradili i kaže Ve en lejsa lil insani illa ma sa'a. I čovjeku ne pripada ništa drugo osim što sobom zaradi. To je to. A onda kaže u suri koju vi svi znate Jaume izin jasduru nasu eštaten. Šta znači ova riječ eštaten? To znači pojedinačno svi će ljudi biti ili dovođeni ili dolazit će pred Allaha te barake wa ta'ala. To je princip pojedinačne odgovornosti. Nema kolektivne odgovornosti. Ona je uradio, a i ti kriv za to. Šta ti imaš sa njim? Ili oni pobili, jednog će osudit, a hiljade drugih ništa. Čekaju sljedeću priliku da, da pobiju. I onaj prima koji, koji se branio pomoć i penziju, a i onaj prima koji je ubijao i koji je radio ono što je radio. E šta ten pojedinac, svak pojedinačno. Li juravo aman, da im se pokažu njihova djela. Dakle, nema toga iskonskoga grija. Dalje, uče da je ovaj svijet prokletan i sve što je na njemu u smislu da ga treba odbaciti upravo ono monaštvo pa da ne trebaju žene Allah i nebni stvaru Isa a.s. kad dođe o ženiće se Isa a.s. između ostalo i slomit će krst i ubit svinju i tako dalje isto i sa ostalim blagodatima na zemlji Islam ne odbacuje, Allahova vjera ne odbacuje ovaj svijet, nego sinoć smo govorili šta? Podčinjava ga. Da imaš dunjaluk u ruci, ali da ti nije u srcu, da nisi rob dunjaluka. A da ga imaš i da ga podčiniš, pa to je ono što je traženo. Osman radi Allahom i drugi ashabi Allahovog Resula, ali sad sam, koji su bili imućni, davali, trošili na Allahovom putu. uzvišeni Allah kaže وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا i traži onim što ti je Allah dao vječnu kuću ahire, to ti je cilj a nemoj zaboraviti ni dunjalog nemoj zaboraviti dunjalog došli su sa mnogobrojnim bidatima, novotarijama od kojih je ispovjedanje grijeha dođe neko od ljudi i ispovijeda se pred nekim od njovih sveštenika. Da bi mu ovaj na kraju navodno naplatio, zapravo pravo naplatio i navodno oprostio. Dakle, jednostavno pretvara se vjera u, u dućan, trgovina i tako dalje. Zatim uzimaju mjesta boravka svojih odabranika ili počasnih ljudi, poštovanih ljudi za mjesta ibadeta, za bogomolje. To jeste, oni sebi određuju svetišta. Ovo mjesto je Mubarek, ovo, kod nas to kažu. Kod njih ovo je odabrano mjesto, ovo je tako, ovo je vako. Nema dana da nisu mu odredili po jednog sveca svaki dan ponešte. Svaki dan ponešte. Oni određuju svece, oni određuju koje ko je ovakav, kakav je ko i tako dalje. Ništa zbrda zdola. Vratimo se našima. Zar se kod nas ne podižu turbeta? Zar se ne meće preko njih čoha? Ne znate vi šta je čoha ovi mlađi. Šta je to? Platno meće se. A čoha se meće i platno prekriva se kjaba samo. I zato je zabranjeno da se prekrivaju zidovi u kućama. Zato što je to vid poštivanja. Pa se pali svjetla, pa se tu sadaka donosi, pa se tu dove čine i tako dalje. Zašto kad pitamo šta vam je dokaz za to? Kažu ovi su bliski Allahu, otkud ti znaš kakav je ko? Ne možeš za sebe garantovati, kamo li za drugoga? Dalje, kažu, blizi, oni su bliski Allahu, a sad kad su umrli još bliži, pa da oni nam posreduju kod Allah, isto o ponašanje njih. Isto o ponašanje, o ponašanje njih. I nema kraja tome šta bi se sve moglo tu reći. Dođu ljudi koji su imućni, imaju firme i tako dalje, uplati za džamiju, dođe mu ovaj kaže, ljudi, vi ste sebi kupili džennet. Vi ste džennetli. Jer Allah poslani kaže, ko napravi kuću koliko tiče gvijezla, Allah će mu napraviti kuću u džennetu. Jeste, ali šta je s ostalim šartovima? Značenje toga hadisa jeste šta? Šta? da vjeruješ ispravno, da klanjaš, da, da obavljaš druge stvari i da se kloniš širka i grijeha i tako dalje. Ili hadis, ja i onaj ko se brine o jetimu smo kao ova dva prsta. I onda on dadne prilog i završio je sve obaveze i namaze i uplati hatmu i gotovo je sve. Nema više brige. Ne može to tako. To je sljeđenje. Ni, nikad nismo vidjeli Resula, ali sad sam, ni ashabe, ni prve generacije to radi. Nema to u Allahovoj vjeri. To su oni, to su oni učinili i onda učinili učinili instituciju u svojoj vjeri, a to je institucija crkve. I koga oni ne mogu, onda ga anatemišu ili odstrane, od toga svoga vjerovanja prvi prvi sljedbenici Isa ali i sela prva tri ili četiri stoljeća sljedbenika Isa ali i sela propovjedali su izvornu čistu vjeru dok Rimska imperija nije uzela nije uzela sebi to vjerovanje prilagodila ga od toga je rađe, rođenje Isa ali i selam zimi daja, a Isa ali selam se nije uopšte ni rodio zimi, nego je to proslava neuzobila božanstva sunca. Pa su to pretvorili kao kao rođenje Isa ali i selam. A to Allah nije objavio, niti to ima kakve veze s njima. I nakon, prije toga su progonili izvorne sjedbenike Isa ali sam nakon toga su šta uradili prihvatili ono učenje koje je već postalo širk i u Rimu uspostavili i u Rimu uspostavili šta svoje sjedište i Resulullah ali sato selam nas obavještava da će biti osvojen Rim i da će biti osvojen Konstantinopolis, Istanbul i Rim. Rim još nije osvojen a po nekima da će ponovno biti potrebno da se osvoji Istanbul. Da će ponovno biti potrebno da se osvoji Istanbul pred, pred sudnji dan. Allah te baraka wa ta'ala najbolje zna i poznaje. To su, to su učinili sa svoje vjere jedni i drugi. I to rade upravo oni koji s jedne strane među muslimanima znaju a neće da rade po tome ili oni koji ne znaju a hoće po svome ne znaju da rade upravo ih upravo ih u tome u tome slijede iz ovoga vidimo da ova sura u sebi sadrži kako akaid vjerovanje tako i fik ibadet tako i istoriju ili odnos među među ljudima kakav treba da međusobno bude. Ostalo nam je još pitanje da pojasnimo značenja amin. Šta znači amin? Onaj ko prouči fatihu mustahabije, to jeste lijepo je da nakon njenog učenja kaže amin to dolazi na oblik jasin ko što kažete jasin tako i kažete amin tako se to ovaj tako se to izgovara šta znači amin amin znači allahumme steđib allahu ti ovo uslišaj to jeste prihvati ovu dovu koja se, koja se čini. Prinosi se od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako bilježi imami Ahmed i Ebu Davud i Tirmizi da je čuo Resula sallallahu alaihi ve sellem kada je proučio gajril magdubi alaihim velad dalin da je rekao amin i sav svoj glas da je odužio. To jeste da je rekao amin. Tako Allah poslane kada je sam da je proučio. A u drugom rivajetu kod Ebu Davuda se kaže refa'a biha sautehu. Podigao je time, podigao je učenjem amin, podigao je svoj glas. Kaže imame Tirmizi ovaj hadis je hasen dobar hadis, dakle prihvatljiv da se njim može dokazivati i po njemu raditi. U drugome rivajetu od Ebu Hureyre radijallahu anhu se kaže da je Allahu poslanik ali sa sam nakon proučenog gajil magdubi alejhim wala dalim da je rekao amin hatta yusmi'a man yalihu min as-saf al-awwal tako da ga čuju oni koji su iza njega u prvome u prvome safu. Ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud ibn Mađe i dodaje u svom rivajetu fejrteđu bihel mesđid pa ovim amin izgovaranjem amin mesđid cijeli šta jerteđ odzvanja koliko bi učili ovo amin ovaj rivajt bilježi imam Eddara Kutni i kaže da je to Hasan hadis, dobar za rad i dokazivanje njime. Posebno, pored toga što je on mustahab onome koji je izvan namaza, posebno bi trebao onaj koji je u namazu da uči amin. Bio on sam da uči ili kao imam ili iza imama po hadisu koji je spomenut i u Buhariji i u Muslimu. Od Ebu Hureyre radijallahu ono od Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam da se kaže Iza emmenel imamu kada imam kaže amin fe emminu i vi recite amin fe innehu men wafeqa te'minehu jer onaj čije izgovaranje amin bude zadesilo te'min el melaike izgovor te'mina ili riječi amin koje govore meleki gufira lehu ma taqaddama min dhanbihi biće mu oprošteno ono prije što je učinio od griha a u muslimovom rivajetu se spominje i kaže i da kale ehadukum fis salati amin kada neko od vas u namazu kaže amin wal melaikatu fis semai amin a meleki na nebu kažu amin fe wafakat ihdahum el uhra pa jedno drugo zadesi ili jedno drugo drugo poklopi, dakle bude u zajedno izgovoren, gufira lehu ma taqaddama min zambi i biće mu oprošteno ono prije što je učinio od griha. U tumačenju ovog hadisa se spominje i kaže se u objašnjenju kada njegovo aminanje zadesi ili bude sa aminanjem meleka. To znači, neki tumače i kažu, u isto vrijeme, a drugi kažu u tome što Allah kada bude primao melekima to njihovo amin primiće i onima koji budu govorili u to vrijeme a drugi kažu ili treći kažu u vrsti ihlasa to jeste iskrenosti koju imaju meleki ako u toj iskrenosti budete i vi takvi bit će vam oprošteno ono što je bilo od prošlih griha u sahih muslimu od Ebu Muse pripisujući Allahom poslaniku sallam hadis kaže i da kale janil imam kada kaže to jeste imam velad dalin kad kaže velad dalin fe kulu amim vi recite tada amin. Juđibkumullah. Allah će vam uslišati. To jeste, primit će vam tu dovu. A rekli smo da je Fatiha u stvari dova i to najbolja dova koja je sveubuhvatna za svako dobro na dunjaluku i ahiretu i da te Allah sačuva svakog šerra i na dunjaluku i na, i na ahiretu. U pogledu značenja rekli smo amin znači Allahumme stiđi, Allahu ti uslišaj, a ima još neki značenja kao što su wal yekun, fal yekun, neka tako bude, Allahu učini, neka tako bude, ili rabbi, rabbi fal, Allahu ti to učini. To jeste podari nam, dakle sva ova značenja se vraćaju na jedno, a to je molba Allahu te baraka da primi i prihvati ovu, ovu dovu. Prenosi imam Ahmed u svojom musnedu da iše radijallahu anha da je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada su kod njega jevreji spomenuti da je rekao innahum len len jahsiduna ala še'in kema jahsiduna ala l'đumu'a التي هدانا الله لها وضلوا عنها ni na čemu nam oni nisu zavidi ni na čemu nam oni nisu zavidni kao što su nam zavidni na džumi petku i džumi koju mi imamo kojoj nas je Allah uputio a oni su skrenuli od nje koliko je njima krivo što je naš dan prvi petak pa onda subota da mogu promijenili bi kako ali ne mogu وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها i drugo na kibli kojoj nas je Allah uputio, oni su skrenuli s toga. Jer ko je napravio? Kjavu. Ibrahim ali i selam, oni hoće da se njemu pripišu. Krivo im, ali kad bi rekli kibla je tamo gdje jeste, onda bi bilo otvoreno, onda primite islam, ne može drugačije. Ali ne da, inad. Wa ala qawlina khalfel imami amin. I na našem izgovaranju amin iza imama. I na tome su nam oni zavidni. Ovaj hadis prenosi i Ibn Mađe i u njegovom rivajcu spominje i kaže Ma hasedetkumul jehud nisu vam na nečemu zavidni ala šeji'in ma hasedetkum ala kauli amin koliko su vam zavidni na izgovaranju amin fe ekfiru min kauli amin i govorite što više riječi amin. Onaj ko izgovori amin za ovom dovom ili nekom drugom kad je neko uči, ubraja se u one koji sobom sami dovu uče. Mi kažemo ova vjera je na dokazu sagrađena. Pa šta je dokaz za ovo? Ko će nam reći? To smo spominjali prije jednom prilikom događaj sa Musaom a.s. i njegovim bratom Harunom. Musa a.s. kada je prižestilo šta? napadanje faraonovo, zlostavljanje njegovoga naroda, mumina među njegovim narodom i tako dalje. A ko je najviše vjerovao među njegovim narodom? Musaovim. Ko je najviše vjerovao među Musaovim narodom pored Haruna, normalno i Musa omladina, neka znate, to Kur'an spominje, omladina. Fema amene li Musa illa zurrijetom min kavmi. I Musa nisu vjerovali osim potomci njegovog naroda, kosto, omladina. Zašto? Ala haufi min firauna wa meleim en jeftinom. Bojeći se faraona i njegovih prvaka da ih ne stave na teške muke. Stariji se bojali. Ko što se i danas boje? nemoj šta mu u džamiju proglasit će te, ne daj Bože, ne znam, nemoj slušat to, nemoj to rad, kažeš je vakav si i nakav si. I odmah ne smije, ko da ga je neko svezao, gotovo. Neki do toga drže, zapravo mnogi, zapravo većina do toga drži, što i kako. Hoćete li da vam kažem? Hoćete li? Do te mjere, zamisliti svoje dijete, pošto bi ti ubio svoje dijete? Ne bi ni pošto, ko će to pitati, kako će pitati to. Ali nije samo ga ubio, nego ga zakopo živog, da umre. Ne usupila. To pamet da, da stane. A to su mušnici radili. Zašto? Adeti. Hoću da vam kažem kolika je među ljudima snaga adeta. Da su po tome adetu, teško mu bilo, on se bori protiv svoje prirode, voli to svoje dijete, a on ode, lijepo ga obuče i onda iskopa rupu, stavi ga unutra i zatrpava ga, a ono sa sebe, s one haljinice, ona curica skida onu, onu prašinu. I on čeka dok ona zadnje izdisaje svoje pusti. Wa izal mav'udetu su'ilet i kad to djete na kijametskom danu bude proživljeno i dovedeno pred toga čovjeka i bude pitano bi eji zembin kutir zašto si ubijena zašto, koji je tvoj grije bio grija nema hoću da vam kažem koja je snaga adeta u stvari kod nas isto tako, snaga adeta evo vjera jasna, evo kitab evo kuran, evo hadis, evo sunnet kaže naši predci naši su to radili i mi to moramo raditi. Gotovo. Pa Allah će te pitat, neće preci, pa ti ćeš pred Allahom odgovarat po njegovom zakonu, džabaj. Kod mnogih ne ide. Snaga, adeta, snaga, šta će, oni što mi kažemo, šta će svijet kazat? Ne usamljena. Znači, budi kao i ostali. Dakle, mladi se većinom nisu bojali dok su se stari ustručavali, pa su većina kod Musa ali selam bili omladina koji su vjerovali, pa Musa ali selam dovu učini Allahu da uništi faraona. A Harun nije učio dovu, nego je govorio Amin. Pa Allah uzvišeni kaže, kale kad uđibe davetukuma, vaša dova je primjena to jeste onoga koju je učio i onoga koji je aminao na tu dovu. Isto je kao da ju je i on učio. To je delil za to. I dokaz vrlo, vrlo jasan. I zato kad čuješ nekoga da uči dovu ili nešto govori od hajra, pa ti kažeš amin, znači kao da si i ti to izgovorio. Doći im neko uzme uči u sebi dovu, a ti vićeš amin, amin. Šta uči? Uči na šta ti vič, na šta govoriš, dovu, ne imaš nikakve osnovi, šta, na šta minaš, trebaš znat na šta minaš. I zato musliman ne smije biti povodljiv. Došao si među jedan narod. Zate kao ih unišao u neku prostoriju koja nije džamija nego neka prostorija na nekom mjestu, odjednom ti došao, bahnuo i vidio ih na seđdi. Nemoj letiti odmah na seđdu da padneš. Prvo vidi kome i zašto će seđdu čine, pa onda seđdu čini. Jeste li razumijen? Znate kao ljude seždu čine? Hoćeš li ti poleti odmah da seždu učiniš? Zašto činite seždu? Možda je neka novotarija, neispravo pa ćeš grije zaraditi. I kome je sveš dočiniš? Mora znat. Ako si došao među na običan narod, nepoznat narod, na mjestu gdje se ne čini, dok ne saznaš zašto i kome je čine, pa onda ti učini. A ti odjednom poletiti? Ne, to musliman takav ne smije biti nikako. Molim Allah te baraka vatala da nam se smiluje. Ovim smo sa Allahom te baraka vatala pomoći završili govor uh, o nečem samo iz sure El Fatihi inša Allah nastavit ćemo ako Allah te barek ve ta'ala dadne mogućnosti i prilike govor dalje o tefsiru kuranskih ajeta iz sure El Bekari molim Allah te barek ve ta'ala da dadne bereket svoj blagoslov u njegovoj vjeri nama da nam se smiluje da nam je omili i da nas sačuva دين دوشمانا آمين يا رحمن الرحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير